Radio Wall. Ο τείχος έχει φωνή. σας σήμερα και καλώς ήρθατε Хида. She likes να πιο.

редактор Οι κρατικοί άλλη άποψη από τους κολλούς σχετικά με το πληθυσμό του, που το πληθυσμό της πήγα να μορφώνει ή ΤΙΣΕΡΤ και λυπήσε της σεριζός των σας, κυρία Γεροβασίλη, στο Παλατιακό κράτος. Λοιπόν, δεν νομίζω ότι, όχι ότι θα ξαναδείς κυβέρνηση στην ορφή που την έχεις σήμερα. Μη γελιέσαι. Μη γελιέσαι, δεν πρόκειται να ξαναδείς τέτοια κυβέρνηση, αλλά μπορεί να σας πετάξουν όχι και από τη συμμετοχή. Καταλαβαίνεις. Καταλαβαίνεις, δεν είναι δύσκολο για σας να ξαναφτάσετε το 1,5%. Γιατί τόσοι είσαστε ουσιαστικά. Αυτή η Αλαζόλα, αυτό ο συρφετό που κούρισε μια καμπέρα αριστερά και περιφέρει από χρόνια. Λοιπόν, είναι γι' αυτό. Ο Ιωργάκη ενοχούσε τα δεσέγγουρα με τη Σοτάγη, μου λέγανε δεν μου ωραία. explained it. y cuidar sobre la primera edad, entonces tenemos que hacer esas cosas por proyecto. to us, you know, νοσοκομείο κάτω. Λοιπόν, έγινε τσουέλα οι οποίοι δεν πήραν τη θεραπεία του. Ε, η πραγματικότητα είναι ότι οι άρρωστοι υποφέρουν. Ρίξτε μια ματιά όσοι έχουν παρτίδε με φαρμακεία και άλλα τέτοια. Και ε, ότι αυτό ο μπράχμα, ο μηνιαίο, ο καθημερινό, όλο και μεγαλώνει. Και όλα αυτά γιατί δεν υπάρχει τίποτε. Δεν υπάρχει κράτο, δεν υπάρχει τίποτε. ΣΥΡΙΖΑ ε, για γεγονότα τα οποία θα συνέβαιναν. Αν θέλετε το έχω γραφείο, μπορώ να σα το, να το βάλω να παίξει. Τη δήλωση δηλαδή του Τσίπρα να το βάλω να παίξει. χάσουν το ψωμί τους οι εργάτε. Καμία αντίρρηση δεν κουτσούμα να χάσουν το ψωμί οι Δεν θα Εκτός των τεσσάρων ετών, και σύνδεων, τεσσάρων ετών, τεσσάρων ετών, τεσσάρων ετών, τεσσάρων is να σκοτώσω κύριος Τσίπρας Δηλαδή, με γνώστη τη Αγγλική ή τη Γερμανική, δεν ξέρω σε ποια γλώσσα μιλάνε εκεί μέσα. Λοιπόν, αλλά φτιάξετε λίγο στο μυαλό σα. Το τσεκερό εμεί. Σε αυτό το σημείο φτάσαμε. Σε αυτό το σημείο φτάσαμε και θα κλείσουμε εξαιρετό και άλλο τον εξαιρετό, ο οποίο νομίζει ότι κυβερνάει. Όμω, σα

Αϊλάν, το θυμόσαστε το μικρό Αϊλάν που συγκίνησε όλο τον κόσμο. Πνιγμένο, τον πρόσφυγα, τον Πιτσιρικάκη. Άλλο ένα μετανάστη είναι που θα παρενοχλούσε τι γυναίκε. Ε, έτσι λέει η γραφή, η Λεζάντα σε ένα σκίτσο που έφτιαξε το σατυρικό περιοδικό, το γαλλικό. Μια αποψή για του Γάλλου την έχω εκφράσει. Ε, δεν έχει να κάνει τέτοιο πράγμα, πρέπει να είσαι πολύ μαλά